pārstāv tumu. Labi, ja jums visiem ir bībeles, atvērsim pirmo mūzes grāmatu. Mēs sāksim pirmo mūzes grāmatu pašā sākumā. Pašā, pašā sākumā. Tev nav bībeles? Jā. Uh, es tev atnesīšu. Jums vēl kāda nav bībeles? sāksim šodien ar pirmo mūsu grāmatu. Un mūsu plāns ir iziet cauri visai grāmatai. Un ne tikai visai pirmai mūsu grāmatai, bet visai, visai Bībelē iziet cauri. Es nezinu, cik mums tas laika prasīs, bet um, tāds ir mūsu plāns. Mēs pagājušajā palikām Jāņa 11. nodaļā. Ja? Mhm. Bet, ja Dievs vēlēsies, mēs, mēs pabeigsim arī tiksim līdz Jāņa evaņģēliem un pabeigsim Jāņa evaņģēliju. Um, bet... Galvenais, Mārtiņai, tev būtu pacietība ar mums. <laughs> Galvenais, lai jums pacietība ar mani. bet tāds plāns, un mēs varam studēt Bībeli vairākos veidos. Ne? Mēs varam studēt Bībeli ar teleskopu, mēs varam studēt Bībeli zem mikroskopu. Bet, um, mēs, e, es esmu pats, cik es gribu zem mikroskopu bet pirms mēs, pirms mēs iedziļinamies, iedziļinamies sīkāk, ir es domāju, labi vienkārši atkāpties atpakaļ un pastīties lielo bildi, pastīties, par ko ir šī grāmata, kur mēs ejam. Un jums arī būs mājas darbs. Jums būs jāizlasa visa pirmā mūzes grāmata šajā nedēļā. Jo. Nē, tas ir jūsu mājas darbs. Nākošais pārbaudīsim. Visa jo, pirmā. E? <laughs> nu, tu vari vienā reizē to izlasīt, ja tu... Jā. Ja tu... Cik tur nodeļas? Tur ir 50 nodaļas kopā. E, veti, nē, nē, nē, tā nejūtas. ja tu lasi 10 nodaļas dienā, tu vari mierīgi viņu izlasīt. De, ko? Es nezinu, es varu izlasīt. Hot 50, bet es viņus nezinu. Nekas, bet tas ir uzdevums. Jums izlasīt, vienkārši izlasīt cauri, lai jūs, lai jūs dabūtu to lielo bildi. Nu, pēc tam mēs iesim, iedziļināsimies tālāk nodaļā un katrā nodaļā sīkāk. Labi. Gaisa un uh, pastīsimies sīkāk. Bet šodien mēs, mēs pastīsimies tādu no putnu lidojumu. Mazliet paņemsim, pastīsimies. Uh, kamēr mēs ejam cauri uh, vecajai darībai, es gribu, lai jūs paturat prātā um, vairākas rakstu vietas, bet viena no viņām ir Lūkas 24, 27. Lūkas evanģēlijas 24, 27. Jūs atrodat, jūs varat nolasīt. Lūkas ir jaunajā darībā. Jā, tas ir. Jūs atrodat, jūs atrodat, jūs varat nolasīt viņu. 24, kurš pants? 24, 27. Um, un šeit Jēzus, viņš ir augšām cēlies, viņš ir saviem mācekļiem. Uh, viņš iet pa priekšu, uz, uz, um, viņš ir augšām cēlies un viņš norāja savā ziņā, norāja savus mācekļus, ka viņi, ir, um, ka viņi nav ticējuši tam, ka, ka šīm visām lietām bija jāpiepildās. Ja es teicu, ak, jūs nesaprašat un sirdī kūtrie, ka jūs negribat ticēt visam tam, ko pravieši bija sludinājuši. Vai Kristum tā nebija jācieš un jā, jāiet savā godībā? Un 27. pantā mēs lasām, un iekāps no Mūzus un visiem praviešiem. Viņš tiem izskaidroja visus rakstus, kas par viņu rakstīti. Un es ceru, ka mēs iesim un mēs skatīsimies vecajā darbā, ka mēs redzēsim jēzu vecajā darbā. Kur tu lasi? 24, 20. 7, 20, nu es lasīju no 25. panta līdz 27. pantam. Un es ceru, ka mēs saskatīsim Jēzu, ka mēs vairāk iepazīsim Jēzu. Ir Bībeles teologi, viņam tāds teiciens, ka Jēzus jaunajā darībā ir atklāts un vecajā darībā viņš ir apslēpts. Un ka mēs varam lietot jauno darību kā, kā paskaidrojumu vecajai darībai. Uh, arī, ka mēs spējam saredzēt Dieva žēlstību vecajā darībā. Ja bieži kristieši saka, ka vecās darības Dievs ir tik bargs un, un un tik ļauns un tāds. Un, un jaunās darbības dievs ir mīlestības dievs, un jaunās darbības dievs ir žēlstības dievs. Bet es gribētu teikt, ka jaunās darbības dievs ir tas pats, kas vecās darbības dievs. Mēs redzam Dievu vecajā darbībā, kā viņš parādīja žēlastību Dāvidam. Viņš bija, viņš bija pārkāpis laulību, viņš bija nogalinājis um, Ūriju, un Dievs viņam parādīja žēlastību. Ja, tad, kad sots par to bija pēc Dieva valstības, viņam bija jāmirst. Bet Dievs viņam parādīja žēlstību un, viņu, un piedošanu. Un atkal jaunajā darībā mēs redzam, ja mēs palasam atklāsmes grāmatu, mēs redzam, kā Dievs liek ugunī nākt no debesīm un iznīcināt cilvēks un nākt. Un, un šis te pārbaudījuma laiks ir, mēs neko vecajā darībā nelasām pat tik bargāku sodu, ja, kā, kā atklāsmes grāmatā. Tā kā Bībelē ir balans, ir, ir, ka tas pats Dievs, kas ir jaunajā darībā, tas pats Dievs ir arī vecajā darībā. Es ticu, ka viss, visi Dieva raksti, vis, viss Dieva vārds ir, uh, ir Dieva iedvesmots. Otrā Timotejam 3.16. 2. Timotejam 3.16. mums ir rakstīts, ka visi šie raksti ir dieva iedvesmoti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai, taisnībā, lai dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam. Orģinālajā grieķu valodā ir, kad, vārdi, kad um, visi šie raksti ir burtiski dieva izelpoti. Un uh, es ticu, ka viss, kas mums ir vajadzīgs, ir Dievs un viņa vārds. Ja? Ja mums ir Dievs, Dievs ir Tēvs, Dēls, Svētais Gars un Dieva vārds, tad Dieva vārds saka, ka, ka tad mēs esam pilnīgi un tad mēs esam sagatavoti katram labam darbam. Romiešiem 15.4. Romiešiem 15.4. Jūs atrodat, jūs varat droši izlasīt. Romiešiem 15.4 un 1. korintiešiem 10.11. Romiešiem cik? Romiešiem 15.4. Lasīt? Jā. Jo viss, kas iepriekš lasīts, rakstīts mūsu pamatība, lai mēs izturītu būdami bēdās un iepriecu maldami rakstītu būtu cerība. Mm -hmm. Jā, un 1. korintiešiem 10, 11. Mums ir rakstīts, tas ir noticis mums par brīdināšanas zīmi. Un iepriekš Pāvils runāja par to, ka, um, par Izraels, ko mēs varam mācīties no Izraels um, vēstures. Uh, pirms tam, kad um, mums ir rakstīts, ka. Um, Kur bija pirmā korintiešana? 1. korintiešiem 10, 11. Mhm. Ka uz lielāko daļu dievam nebija labs prāts, ka Izraela tauta visu laiku grēkoja par dievu, viņi sacēlās un nepaklausīja dievam. Un 6. pantā mums ir teikts, ka tas viss ir noticis mums par brīdināšanas zīmi, lai mēs neiekārojam ļaunu, kā tie darījuši. Un 11. Uh, pants tādēļ, ka šķietam stāvam, lai pielūko, kas nekrīt, ka nekrīt. Jūs pārbaudījumi. Un viss tas. 11. jā, es, es jau 12. nolasīju. Un viss tas viņiem noticis zīmīgā kārtā un ir rakstīts par brīdinājumu mums, kas esam nonākuši līdz laika beigām. Jā, tā kā mēs. Brīdinājumu. Jā, mums mm. Pāvils raksta, ka tas, tas, kas ir rakstīts vecajā derībā, mums ir par mācību mums. Jā, mēs... Par mācību vai brīdinājumu? Gan par mācību, gan par brīdinājumu. Romiešiem 15.4 mums ir rakstīts, ka tas viss ir mūsu, mūsu par mācību. Ja, kā, ka mēs ejam cauri vecajā derībā, tas nav tikai par, par daudz informācijas, par daudz faktiem, par, par vēstures notikumiem. Ja. Tas, ir, lai, tas ir par mūsu par mācību. Ja. Es ticu, ka Dieva vārds var uzrunāt mūsu dzīves kā neviena cita grāmata. Mēs skatīsimies iesākumā. Ja, pirmo mūsu grāmatu mums ir par iesākumu. Ja atklāsmes grāmata mums pasaka, kāds viss beidzās, kāds viss beigsies. Tad pirmā mūža grāmata mums pasaka, kāds viss sākās. Un ir, ir daudz labas grāmatas sarakstītas, kristieši sarakstījuši daudz labas grāmatas par, par um, to, kā dzīvība ir radusies. Um, kristieši, kur, kur atbalsta, kur atbalsta bībelisko patiesību, sarakstījuši daudz labas grāmatas ar zinātniskiem pierādījumiem un, tās labas grāmatas, bet es ticu, ka Bībele var uzrunāt mūsu dzīvi un Bībele izmaina mūsu dzīves. Kā tās grāmatas nespēja. Bībele ir burtiski pamats uh, visai mūsu dzīvei. Ja. Uh, pirmā mūzes grāmata, ja jūs paskatieties pašā sākumā, vismaz manā Bībelē, ir pirmā mūzes grāmata, saukta Genesis. Nezinu, vai jums tā ir. Bet man ir, man ir pirmā mūzes grāmata, saukta Genesis. Genesis uh, ir, um, tas ir grieķu vārds, Jā. kas ir, um, uh, kad Bībelē tika tūkota, ka vecā darība tika tūkota uh, uz grieķu valodu, kad uh, Aleksandrs Lielais un vēstures atceries, viņš iekaroja pasauli, viņš uzspieda uh, grieķu kultūru, viņš uzspieda grieķu valodu visiem cilvēkiem, ja kur tajās teritorijās, kur viņš iekaroja. Un uh, um, te cilvēki, lai cilvēkiem būtu pieejami raksti, Viņi pārtulkoja visu veco darību uz grieķu valodu. Sākumā viņi bija ebreju valodā. Un tas bija 200-300 gadu apkaņa. Viņi deva jaunus nosaukumus uh, vecās darbības grāmatām. Nu, ebreju valodā grāmatu nosaukums ir ņemts no pirmā vārda. Piemēram, pirmā mūzika grāmata būtu ebreju valodā būtu iesākumā, jeb berešīt, ja, iesākumā. Otrā valoda būtu, uh, otrā grāmata ir kaut kā par, um, par skaitļiem vai vārdiem. Bet um, kad viņi tulkoja uz grieķu valodu, viņi, ir jaun, viņi deva jaunas nosaukumus. Un pirmā mūsu grāmata ir Genesis, kas ir burtiski paudzes, jeb, um, jā, paudzes, jeb ciltsraksti. Un um, arī īstenībā jaunā darība sākās to pašu vārdu. Jā. Uh, šī ir Dāvida ciltsrakstu grāmata. Arī tas pats vārds ir grieķu valodā Genesis. Un tas vienkārši nozīmē paudzes. Ir, mēs varam teikt iesākumā, nu, iesākumi pirmās. No jau, jau padarība tā cukru. Mm? Nu jau, domā, Martei man jau jā, jā, sākās. Jā, jā. Tur ir ciltsrakstu grāmata rakstīts pirmajā pantā. Jēzus Kristus ciltsrakstu. Jā, tas ciltsrakstu. No nu, orģinālajā tur ir uh, Biblos Genesis, ja, kas ir à, tieši tas pats vārds Genesis. Nu jā, jā. Biblos. Jā, nu grāmata Biblos. Mm. Uh, pirmās piecas grāmatas, uh, dažām bībelēm paskaidrojumu komentārus, nezinu, vai manā jau šitējā man nav. Bet, uh, jā, un tur ir rakstīts, ka pirmās piecas grāmatas arī ir saukts par Pentateuku. Ja jūs dzirdat, ka kristieši runā par Pentateuku, tas vien, vienkārši nozīmē pirmās piecas grāmatas. Pende ir pieci. Un tas vienkārši pirmās piecas mūsu grāmatas. Mūsu pirmā, mūsu otrā, mūsu trešā, ceturtā, piektā. Uh, ebreju valodā ir tora. Pilnīgi tas pats nosaukums. Ja. Piln, nozīme ir pilnīgi tā paša, vai, vai tora, vai pentateuks. Jūs dzirdat tos visus lielos vārdus, tad, lai jūs, ne, nu, lai jūs saprotat, ka tas vienkārši nozīmē pirmās piecas mūzes grāmatas. Uh, mēs Bībeli varam iedalīt arī uh, sīkāk. Mēs varam iedalīt Bībeli pirmkārt jau jaunajā vecajā darībā, Vecajā darbā mums 39 grāmatas, jaunajā mums 25. Un, tad mēs varam iedalīt vēl sīkāk, ka pirmās piecas grāmatas ir likuma grāmatas, ir bauslības grāmatas. Tad mums ir 12 vēstures grāmatas no Jozos līdz Esteres. Tad ir 5 dzējas, jeb gudrības grāmatas no Ījeba, jeb, Ījeba līdz Salmana augstai dziesmai. Un tad ir 15 praviešu grāmatas no Iesaijas līdz Malēhija grāmatai. Un Nu, tur vēl var sadalīt lielajos un mazajos praviešos. Bet tas ir tāds vispār pieņems iedalījums. Un tad mums ir jaunajā darībā, mums ir pieci evaņģēlīji, mums ir um, viena vēstures grāmata, kas ir. Nu, tu vari arī evaņģēlīju saukt par vēstures grāmatām, tad mums ir piecas vēstures grāmatas. Mums ir 13 pā, Pāvila vēstules no romiešiem līdz Filemonam, cits, 8 cita autora grāmatas no ebrejiem līdz jūdas un viena ir praļiešu grāmata, atklāsmes grāmata. Uh, pirmajām piecām grāmatām, pirmajām piecām mūsu grāmatām, vismaz visu laiku ir cilvēki ticējuši, ka uh, autors ir mūzis un tikai pašos pēdējos pārsimts gados ir cilvēki to apšaubījuši. Bet es ticu, ka autors ir mūzis, un viens no tiem iemesliem ir tas, ka uh, gan jēzus, gan jūdzi gan farizēji arī ticēja, ka autors bija Mozus. Jēzus bieži minēja, ja teica, ka Mozus jums ir devis bauslību, ja Mozus ir rakstījis uh, to jūsu bauslībā. Ja. Un arī farizēji teica, vai, vai bauslībā nav rakstījis, vai Mozus nav rakstījis tā un tā. Ja. Un es ticu, ja, ja Jēzus varēja tam ticēt, kad Mozus ir rakstījis, sarakstījis šīs grāmatas, tad arī mēs varam ticēt. Ja. Bībeles teologi saka, ka viņi netic, ka viņi netic Mozus ir sarakstījis, es neticu Bībeles teologiem. Ja? Es ticu, ka uh, Mozus ir autors izņemot pēdējās um, piektā mūzes grāmatā, pašā beigās ir pēc mūzes nāves. Uh, es domāju, to Jozu varēja pavisam vienkārši sarakstīt, ja, bez problēmām. Bet kopumā autors ir, autors ir mūzes. Bībele arī nav neviena tāda grāmata, kurai būtu tik daudz uzbrukumu kā Bībelē. Es dzirdēju, ka Bībele ir aizliegta 52 valstīs. Bībele tam nav, tu nevari legāli, tev nedrīkst piederēt Bībeli 52 pasaules valstīs. Bībele cilvēkiem nav vienkārši mītu grāmata vai vienkārši pasaka grāmata. Ja, ja, ja tu pielietos tos pašus principus vienkāršai pasaka grāmatai un tu iedod cilvēkiem pasaka grāmatu, viņiem viss kārtībā ar to. Bet, ja tu iedod viņiem bībeli, jā, tā ir grāmata ar principiem un, un likumiem, kuriem viņi nepiekrīt. Jā. Ja, Bībelē ir vairāk uzbrukumu kā jebkurai citai grāmatai. Es, Bībelē mums ir runājoša čūska, mums ir runājoša ezelis, mums ir uh, Jona, kurš bija trīs dienas un trīs naktas cilvēks vēderā. Cilvēki saka, vai, vai tu tiešām gribi teikt, ka tu tici, kad čūska runāja, vai kad Jona pavadīja trīs dienas un trīs naktis uh, zivs vēdā. Cilvēki, cilvēki skatās un domā, jūs esat tik jocīgi kristieši, jūs tiešām ticat tam. Un um, es ticu tam, es ticu, ka tiešām šīs lietas notika. Ka tiešām viss, kas ir rakstīts um, pirmajā mūsu grāmatā un, un tālāk, kad šīs lietas tiešām notika. Un uh, Jēzus tam ticēja. Ja? Jēzus teica, vai jūs uh, neesat lasījuši, ja? ka iesākumā cilvē, Dievs radīja viņu vīrieti un sievieti. Dievs, uh, Jēzus ticēja radīšanai. Jēzus ticēja Ābelam, kā Ābels bija, kā Ābela asins runā par, par labāku nekā Kaina asins. Ja? Uh, ja es ticēju, ka Noā bija, ka bija pasaules plūdi, ja es teicu, kā bija Noās dienā, tā arī būs pēdējās dienās. Ja es ticēju arī Jonai, ka tiešām Jona bija trīs dienas un trīs naktis sīvs vēderā, ja es cilvēku viņam, cilvēku jēzu un prasīju, dod mums kādu zīmi, ja? pierāda to, ka tu esi, tiešām tu esi tas, kas tu saka, ka tu esi, ja? ka tu esi mesī, ka tu esi Kristus. Un, ja es teicu, ka neviena zīme viņam netaps dota, bet tikai Jona zīme, jo tāpat kā Jona bija trīs dienas un trīs naktis jūras vēdā, tāpat arī Jēzus um, bija trīs dienas un trīs naktis zemes klēpī. Um, pēc definīcijas, ja tu esi kristietis, tu tici tam, kam Kristus tic. Un, uh, ja tu netici, ja tu apšaubi, ka uh, īpaši pirmās 11 nodaļas, kas ir par pasaules radīšanu un lieliem plūdiem. Un, un, ja tu netici tam, vai tu tiešām vari var saukties par kristieti? Uh, zinu, daudz kristiešu, kuri cenšas, uh, kuri cenšas savienot evolūciju ar, ar, ar bībelisko patiesību. Bet tas nedarbojās. Tas vienkārši, tas vienkārši nedarbojas. Ja, ja tu tici um, Bībelē, tad tu nevari ticēt evolūcijai. Vai tu tici evolūcijai, tad nevar ticēt Bībelē. Jā. Ja mēs ticam, ka tas bija Dieva plāns, tad tur nevarēja būt negadījums. Evolūcija mācīja, ka sākumā bija viens liels nu, nu. sprādziens. Jā. Tā jau var teikt, ka eh, alfabēts arī radās no liela sprādziena. Jā, dru, eksplozija drukātavā. bet, um, bet ja, tur bija, ja, tas, ja tur bija plāns, tur nebija negadījums. Ja tur bija negadījums, tur nav plāna. Vai ne? Es mūžas grāmatas kontekstā gribēju par plānu pateikt. Mm -hmm. nu, mhm. vienkārši tas tā iet kopā. Mm, Bībeles studijās, kuras visu pagājušo rudenī un ziemu nogāja, mēs arī studējām krustām šķērsām nu, galvenokārt pirmo, otro un tā vairākas lietas no konteksta, nu, kaut kur pašās beigās un tā. Un tad, kad mēs runājam par Dievu plānu un vairākas svētdienas pēc kārtas mācījāmies, nu, kas tas īsti ir un kā mēs to saprotam, tad uh, vairākums vēl tad nu, centās man iespiest galvā, ka Dieva plāns atver pilnīgi visu. Nu, nu, es varbūt pārspīlēju tur gluži katru kustību vai kā, bet, nu, kad Dievam, tas Dieva plānā ir pilnīgi viss, ko es darīšu tūlīņi, kas notiks tūlīņi tā. Un es uh, lielos vilcienos kaut kādu pāris nedēļu laikā to lasīju, jo man daudz lietas tieši šitie aspektā neliemējas kopā, un es lēmu garu, tai skaitā Aldi, un uh, mūsu šito, kā viņa bija blondā meitene, kas arī sēdien skolā. Šeit, Eva? Jā, jā. Eva ļoti stingri par to iestājās, bet pēc tam es viņam ar vairākiem piemēriem tieši no pirmās mūzes grāmatas un tā kā pierādīju, viņa krietni pielaidīgāk palika savā pozīcijā. Es pateikšu, pa kurām pozīcijām es runāju, pa kurām uh, raksturvietām. Piemēram, 6. nodaļa, 7. pants. Dievs sacīs iznīcināšanu no zemes virs Visi cilvēki, kurus es esmu radījis, cilvēki bez lopiem, un rāpuļiem, un putniem un gaisā. Un tagad pats svarīgākais. Jo man ir žēl, ka es esmu to radījis. Un te tagad ir jāpadomā, mm -hmm. uh, nu, tā dieva izpausme, man ir žēl, faktiski nozīmē, nu, tev nevar būt žēl, ja tu to zināji. Tas tevi kaut kādā mērā, nu, tā kā ir, nu, nevis pārsteidz, bet tas ir kaut kas tāds, ko tu varbūt īsti nebija gaidījis. Nu, nu saprot, nu, izpausme žēl, tas nozīmē, ka nu, kam, nu, tā. šī ir viena vieta, un bija vēl kādas vietas, kur nu, skaidri, nu, teiksim, mm, tāda raksturvieta skaidri pasaka, nu, ka Dievs tā kā, oh, nu, kas ir, nu, nu tā, es varbūt tā ļoti vienkārši izsakos. Mm -hmm. Un faktiski šīs te raksturvietas mēs vairāk kārt analizējam tieši Dieva plānu kontekstā, un tad viņi uz tā lielā, uz tā, nu, tu, tu zini, ka viņš to palabo, autorakstu. Un tad viņam ļoti patika tas, kā es definēju cilvēku lomu dievu plānā. Nu, es vienkārši tā ar saviem vārdiem runāju, un es teicu, ka dievu plāns ir tādās kaut kādās lielākās lietās, nu, kad nu, tu vari aizbraukt uz Jāgaunu caur rankām, tu vari pat taisni aizbraukt. Nu, kad dievs ir kaut kādos lielos punktos zina, un ka cilvēkam pašam kā tādam ir piešķirta tā brīvā telpa. Nu, tas viņam patika, tas, tas definējums brīvā telpa. Un nu, tā ir tāda man dziļa pārliecība, tam pirmajā mūsu grāmatā īpaši ir tāds vairākas vietas, kur var redzēt to, ka nu, nav gluži tā, ka Dievam ir tā tik, tik, tik, tik, tik, tik, kad viņam ir kaut kādas lielas lietas, viņš ir būvē, nu tā kā, lai, nu, es pat, es pats lietoju tādu salīdzinājumu, tā kā stāda dārzu, viņš kaut kādu lietu sataisīja, debesis, zemi, visu kaut ko sataisīja, un tad, nu, nu tāpat kā mēs izējam dārzā un skatāmies, nu, aukoši, oh, nokauta, nu, kam nu, man žēl, nu tā, es to kaut kā tā redzu. Jā, mēs, mēs arī sīkāk pastīsimies, ka mēs tur tiksim. Uh, pēc definīcijas Dievs uh, zina visas lietas. Jā, viņš ir, viņš, pēc definīcijas viņš ir Dievs. Viņš zina visu, kas notiksies, kas ir noticis. Dievs ir ārpus laika. Un, uh, mēs arī pastīsimies jā, sīkāk to par, par, ir, par Dieva suverenitāti. Un, un, un, jā. Bet, uh, pirmajās 11 nodaļās mums ir, mēs varam sadalīt Bībeles par divos tādos, tieši mūsu, pirmo mūsu grāmatu, divos uh, lielos iedalījumos, vienādos laika iedalījumos. Pirmās 11 grāmatas, pirmās 11 nodaļas ietver aptuveni 2000, pirmos 2000 gadus no vēstures. No pasaules radīšanas uh, līdz Abrahamam ir 2000 gadi aptuveni. Un tad no 12. nodaļas līdz pat uh, 50. nodaļai mums ir otra 2000 gadi. Īsnībā līdz pat um, vecās darības beigām un pat jaunās darības vēl ir otra 2000 gadi. Tā kā mēs redzam, kur, kur Dievs liek lielāku uzsvaru. Es, ka Dievs ir vairāk ieinteresēts katrā no mūsu dzīvēm nekā no viss tā, ko viņš radīja. Jo no 12. nodaļas līdz pat, līdz pat atklāsmes grāmatai ir par Dieva attiecībām ar cilvēku. Un pirmajās 11 nodaļās ir pasaules radīšana, cilvēka radīšana un cilvēka atkrišana no grēka un, un uh, no zemes plūdi. Un uh, no 12. līdz 50. nodaļai mēs varam sadalīt to četros lielos dievu vīros. Uh, mums ir um, no 12. nodaļas mums ir dieva derība ar Abrahāmu, Dievs teica Abrahamam, es tev darīšu par lielu tautu, es tev svētīšu, svētīšu un tev pēcnācēji būs kā, kā zvaigznes debesīs. Vai, smilts, jā, kā, vai kā smilts gar jūru. Vai zvaigznes. Jā, tad no, tad no 26. nodaļas līdz 27. mums ir īzāks un dievu darības apstiprināšana ar īzāku. Tad 28. līdz 36. nodaļā mums ir Jākaps, ja vēlāk viņam tiks mainīts vārds uz Izraēlu. Uh, arī dieva darības apstiprināšana ar Jākabu. Un tad no 37. nodaļas līdz, līdz uh, grāmatas beigām mums ir Jāzaps. Un mēs redzēsim, kad, kur Dievs liek lielāku uzsvaru, vai uz, vai uz pasaules radīšanu, vai uz uh, Dieva attiecībām ar cilvēku. Un es ticu, ka Dievs ir ieinteresēts mūsu dzīvēs, un tāpēc viņš ir. Mēs redzēsim, ka Dievs uh, gatavos sūtīt um, mesiju pasaulē, kurš um, arī būs pasaules glābējs. Bībele mums arī dod uh, īpaši pirmās uh, mūsu grāmatas, mums dod atbildes uz tādiem lieliem dzīves jautājumiem, kā kāda ir dzīves jēga, kāpēc, kā radās dzīvība, Ja kāpēc radās dzīvība? Kas notiks pēc nāves? Ko īsnībā viss cilvēks uzdod, agrāk vai vēlāk. Visi cilvēki uzdod šos lielos jautājumus. Ja? Dzīvnieki tos neuzdod. No evolūcija mums vienmēr cenšas padarīt vienāds ar dzīvniekiem. Ja? Bet, bet dzīvnieki neuzdod šos lielos dzīves jautājumus. Ja? Suņi nedomā, ja? kāda ir mana dzīves jēga. Ja? Kaķi noteikti nedomā. Uh, Bet cilvēki domā, cilvēki uzdod visus šos jautājumus. Ja? Un Bībelē mums arī uh, dod atbildes uz šiem jautājumiem. Ja Dieva vārds nebūtu patiesība, mēs vēl joprojām nezinātu, no kurienes mēs esam radušies, uh, kas notiks pēc nāves, ja? kāpēc mēs šeit esam, kāda ir dzīves jēga. Mēs joprojām nezinātu atbildes uz šiem jautājumiem. Un uh, viens no jēzus uh, tādām uzdevumiem, ko viņš nāca darīt, viņš nāca liecināt par patiesību. Uh, Jēzus bija pilns uh, patiesības un žēlstības. Viņš nāca, lai liecinātu par patiesību, lai mēs zinātu. Un uh, zinātnieki vēl joprojām, ja viņi nevar atbildēt uz jautājumiem, kāpēc sākās dzīvība. Ja, mums ir evolūcijas teorija, bet tā neizskaidro, kāpēc mēs sākās dzīvība. Noskaidrojumā lielās prasības nevarēja sākt. Mhm. Jā, ja, ja tev, Tā tev nevar būt... būt tavs uh, kāplis? Mm? Kas tur bija? Tavs kāplis un vēl kaut kas bija? Es, es neesmu zinātnieks, sadzīšos, neesmu zinātnieks. Es izstāstu pēc zinātnieks, sadzīšos, bet es neesmu zinātnieks. Tu? <laughs> bet, um, ja tev... Es kā brīlis uzlauku, es pēc autu gudēju. <laughs> Bet tev nevar būt evolūcija, ja tev nav dzīvības. Un evolūcija pati neizskaidro, kāpēc radās dzīvība. Jā. Jā. Tā kā šitie tēmi kaut kas mēģināja iestāstīt par, nu, par tavu, ka dzīvība ir radusies no divām pērķītēm, kuras burbuļu. Jā. Es nesaprotu, kāpēc mēs par to runājam. Nesen bija. Nu, kādu vajag pārliecināt? Mani nē. Nē, bet lai tas ir tas, ka pirmā mūsu grāmata par tiem jautājumiem mums runā, un tāpēc mēs kā iesākumā pastīsimies uh, iesākumu, kāds viss radās. Nesen bija, es lasīju TV, netā bija raksts ielikts, ka mēs patiesībā visi esam marsieši. Kad miljoniem gadu laikā no Marsa atlidoja. Jā, jā, jā, jā, tur lasīja, ka no Marsa atlidoja kaut kāda viela vai kaut kas tāds. Un, uh, kas bija nepieciešama dzīvības rašanai, lai dzīvība rasoja šeit uz zemes, un bum, mēs esam visi marsieši īstenībā. Ja, zinātnieki vienmēr viņu... viņu... Tad dīns tūktam. Tas nav līdzīgs. <laughs> <laughs> zinātnieki vienmēr viņi izdomā jaunas teorijas un jaunas, ja, kā dzīvība radās. Bet... Uh, kad es vēl gāju skolā, es sāku iet skolā, pasaule bija par vismaz dažiem miljoniem gadu jaunākā viņa tagad ir. Un tagad jau zinātnieki saka, ka pasaule nu jau ir 4,5 miljārdu gadu veca. Ja? Un es tik sen, man liekas, negāju skolā, ja, kad miljoni gadi jau pagājuši. Ja? Dzirdu, Mārtiņ, man nebūtu, es biegs nācu. Pēc eh, zemi, pēc eh, ūdens ražām pār, nu, es nezinu, kā viņi taisa tās analīzes ūdenražu kaut kāds. Mm. Kaut kur ir atraduši tās ūdenražu pārkāpes, noskaduši, ka zemi ir veca miljoniem gadu. Mm -hmm. Un vienā vietā koks aug cauri viņām, viņām. <laughs> Jā, ir. Dzirdēt to kā vēl, vai tu? Nē, es, es, es, es ir, ir viena ļoti laba grāmata, kurā ir... Um, kas ir krist, nu, kristīga grāmata, kurā ir ļoti daudz zinātnisku faktu, par, kas atbalsta radīšanu. Viens no viņiem, piemēram, saule, saule visu laiku deg, viņa nodaga, viņa mazāk un mazāk paliek. Ir kaut kāds, es neatceros, cik tur bija, bet no. ik pa gabaliņām viņa mazāk un mazāk paliek. Un kad uh, zinātnieki ir um, izpētījuši, ka uh, eh, 20 tūkstoši gadu atpakaļ uh, dzīvību zem nebūtu iespējama, kad saule būtu lielāka un būtu karstāks un cilvēki nevarētu dzīvot. 20 miljoni gadu atpakaļ saule būtu tik liela, ka viņi pieskartos zemē. 20 uh, vai miljardi gadu atpakaļ saule piepildītu visu, visu mūsu galaktiku. Jā, tā kā ir tik daudz dažādas jums. Nedošu visus tos zinātniskos tos faktus, bet jūs varat paši palsīt tās grāmatas, bet ir ja tu gribi ticēt, kad, um, kad uh, visi pierādījumi īstenībā ir atbalsta bībelisko radīšanu. Uh, Bībelē mums arī vecajā darbā ir vairāki Kristus um, attēli, jeb, jeb um, kā līdzības. Viena no romiešiem 5, 12. Romiešiem 5, 12. 5.12. Tur rakstīts, tā tad kā viena cilvēka vainas dēļ pasaulē ienācis grēks un ar grēku nāvi, tā visu cilvēku dzīvē ienākusi nāve, jo visi viņi ir grēkojuši. Jo arī bauslība, jo arī līdz bauslībai pasaulē bija grēks, bet grēku nepielīdzina, ja nav bauslības bet nāva valdīja arī no Ādama līdz mūzum, pār tiem, kuru grēks nebija līdzīgs Ādama pārkāpumam. Šis nu ir nākamā Ādama pirmatēls. Ādams savā ziņā ir pretējais kristum. Ja starp Ādamu mēs visi esam garīgi, mēs mirstam, starp uh, Kristu mēs, mums, uh, mēs iegūstam dzīvību. Mums rakstīts, ka Ādams ir pirma, pirmatēls. Pirma Eh, grieķu ir eh, tips, jā, kā attēls vai ēna. Arī no savā ziņā bija kāda, eh, kā Kristus attēls. Ja, kā no mēs lasām sastajā nodaļā, kad uh, visa pasaule bija kļūst ļauna un Dievs atrada vienu cilvēku, kurš bija taisnīgs un bezvainīgs Dievu priekšā. Un Dievs viņam teica, lai viņš uh, redz veido šķirstu, uh, ārpus kura uh, glābšana nebūs atrodama. Ja, viss, kur bija ārpus šķirsta, nomira. Ja? Tāpat arī Jēzus, viņš ir vienīgais, kurš ir taisnīgs un bezvainīgs un vienīgais, kurš ir labs īstenībā. Un arī Jēzus veidoja draugu, ārpus kuras uh, glābšana nav iespējama. Es nedomāju draugu kā ēku vai kā organizāciju, bet kā Kristus miesu. Viņš tev vienī, vienīgo organizāciju draugu. Jā, ārpus draudzes, ja, tāpat kā ārpus uh, šī šķiras, nebija glābšana iespējama tāds jautājums. Mm -hmm. Es, es, es čim vēl nevaru saprast īsti, kā ir ar tiem cilvēkiem, kuri nu, dzīvo vecajā derībā, teiksim tā, un vai viņi tiek debesīs, teiksim tā, jo, un, teiksim, nu jā, mm -hmm. visi tie mūsu, tie paši, visi tie, nu, jā. sako Jozo, tie, nu. Tur vajag daudz. Um, Jā. Daudz labs. Um, es šodien īstenībā lasīju par to, kā Ābrāns, Abrahams, jeb Ābrāns, um, ehm, kad um, Dievs viņam teica, ka viņam, ka viņam būs uh, pēcnācēji daudz, un, un sākumā Ābrams, uh, ne, Ābrams ticēja, bet Sāra neticēja. Ja? Un tur rakstīts, ka tāpēc, ka Ābrams viņš ticēja tam, ka Dievs viņam to pieskaitīja par, um, par taisnību pieskaitīja viņam to kā taisnību. Un vēlāk mēs arī Mozus, mēs redzēsim, kad Jēzus bija kalnā un parādījās Mozus unĒlija. Mēs redzam, ka viņi, viņi noteikti ir debesīs. Bet es ticu, ka viņi taisno tāpat kā mēs esam taisno ticībā. Ticībā uz Dievu, ticībā uz to, ka Dievs vēl vecajā darībā viņi vēl gaidīja to mesiju, kuru Dievs bija apsolījis jau jau trešajā nodaļā mēs redzēsim, ka Dievs apsola nest uh, pasaulē mesiju, un viņi dzīvoja ticībā uz to, uzci, uh, uzticībā Dievam. Jā, otrajā, es otrajā, efeziešiem otrajā nodaļā, astotajā pantā rakstīts, ka žēlstībā mēs esam glābti, un tas caur, caur ticību. Jā. Ja mēs esam glābti caur ticību jaunajā darībā, es ticu, mēs esam glābti arī caur ticību ja cilvēki bija glābti arī caur ticību vecajā derībā. Bet skaties, jaunajā derībā tika izsludināts, nu, lai jūs ejiet un pasludiniet evaņģēliju, lai, lai būtu glābšana, jā. Mm -hmm. Vecajā derībā, nu, īsti mojas, nu, es nekur neesmu atradis, kur Dievs būtu teicis Izraela tautā, lai viņi iet un sludina citām tautām. Um, Noa, Noa, par ko mēs runājām, um, jaunajā derībā otrā Pētera, otrā Pētera, otrajā nodaļā, piektajā pantā, Noa ir saugs par taisnības sludinātāju. Jā, viņš, viņš, um, viņš gan, mēs neesam vecajā darībā, kur Dievs likt sludināt par to, kad nāks Mesija, bet savu rakstiem mēs redzam, ka um, Dievs visu laiku saka Izraēla tautai, ka um, īpaši mēs pastīsimies pie jūdu no 12 uh, Izraēla ciltīm, kad caur um, Dievs apsola, atkal un atkal apsola, ka viņš ka nāks uh, cilvēks, kurš glābs, kurš glābs pasauli. Un uh, jūdzi to zināja, jūdzi mēs lasām jaunā derībā, ka jūdzi gaidīja šo mesiju. Viņi, viņi domāja, ka mesija būs uh, valnieks, kurš atnesīs mieru uz zemes, kurš, kurš būs ķēniņš, un viņi arī vairāk, Jēzus centās padarīt par ķēniņu. Bet, um, un Jēzus ir ķēniņš, viņš tikai bija nesap, viņi nebija sapratuši līdz galam uh, jūri jēzus laikā vēl. Bet um, jā, tieši par tādu sludināšanu, kā tagad mums ir lielā pavēle, ja iet visā pasaulē un pasludiniet labo vēstu. Uh, mums ir vecajā derībā, kur cilvēki, kur uh, pravieši gāja un sludināja Jona, Dievs teica Jonam brauc un, un uz Ninivu un sludina, ja, lai cilvēki atgriežās Man liekas, tu savā cēdēļ ir bājas ar praviešiem teicu to. Jā, bet uh, konkrēti uh, evaņģēlijas sludināt mums ir jaunajā darībā. Uh, um, bet um, tā atgriešanās joprojām ir arī vecajā darībā. Tu baigi Mārtiņa Incens tās dānas, bišķi <laughs> tās. Es jums lauzīšu šīs tradīcijas. Tas sāņšķis ļoti. Jā, jums būs jāpierod. Uh, arī paskā upuris jaunajā darbā teiks, ka Kristus ir mūsu paskā upuris. Kad vecajā darbā, kad um, Dievs tiesāja Eģiptes um, fa, jā, faraonu, kā viņš sauc? Jā, kad, kad Dievs tiesāja Eģiptes ķēniņu, jā. Kad uh, Dievs tiesāja Eģiptes ķēniņu, viņš teica, atlaid man tautu, un um, viena no tām lietām, ko Dievs teica viņiem, bija, uh, viņš, uh, bija šis paskāla upuris, kurš uh, bija jābūt bez vainas, viņam nedrīkstēja būt uh, lausti kauli, un viņiem lika ar asinīm uh, apsmērēt uh, māju stabus. Un kad viņi bija namā iekšā, tad viņi bija paglābti. Ja? Tad, tad Dievs nenogalināja tos cilvēkus, bet viņš pārgāja pāri, tas ir burtiskais tā nozīme paskāla, pāriet pāri. Un tāpat arī par jēzu, ja, kad mēs esam aiz jēzus asinīm, un ārpus jēzus asinīm nav atrodama glābšana. Arī tas pats. Te mums ir Jona, arī ja, tāpat kā jūs teicat, trīs dienas un trīs naktis. Jona bija šīs lielās zivs vēdā, tāpat arī Dievs bija trīs naktis un trīs dienas zemes klēpī. Mums ir vairāk tādu. Mums ir Jāzeps, ja, kurš, kurš brāļi viņu atraidīja. Viņš tika pārdots par sudraba gabaliem, un, un viņa drēbes tika iemērts asinīs. Mēs to pašu arī Jēzus redzam, kad Jēzus nāca pie savējiem, un savējie viņu neuzņēma. Viņš tika pārdots par sudraba gabaliem. Un, um, tēva acīs Jāzeps, viņš burtiski viņš nomira un uzcēlās no mirušajiem. Ja. Un mēs redzam vairāk šādus attēlus un līdzības par Kristu vecajā darībā. Uh, un, uh, es ceru, ka mēs viņus saskatīsim, ka mēs iesim cauri vecajai darībai. Es ceru, ka mēs pievērsīsim uzmanību tieši, tieši Jēzum, kur, kur mēs redzam Jēzu, kur mēs redzam līdzības par Jēzu. Uh, Paskaidrojumā mazliet, kāpēc? Jo Jēzus teica, ka, vis, ka viņš izskaidroja, ka viņš, mēs lasījām, ka Jēzus izskaidroja rakstus, kas ir rakstīti par viņu. Un uh, visa Bībele, es ticu, ka visa Bībele ir, ir um, glābšanas, pestīšanas stāsts. Un pestīšana nav atrodama nevienā, vienā, nevienā citā kā Jēzu. Tikai es ticu, ka visa Bībele ir, ir par Jēzu. Jā. Viss šis te m, mm, pestīšanas stāsts mēs redzam no Abrahāma, kā Dievs veido derību ar Abrahāmu un, un tālāk ar Īzāku un Jākabu un kā viņš darbojas caur Izraēlu tautu un, un caur, um, caur vienu šo te uh, cilts koku viņš, viņš sūta mesiju pasaulē. Un visu laiku mēs varam pievērst uzmanību, skatīties, kā Dievs to dara. Mums ir, skatīsimies, būs vairāk pravietojumu arī praviešu grāmatās, kā Dievs apsola atkal un atkal sūtīt mesiju. Un uh, es ceru, ka mēs nepalīdīsim to garām mēs varam lasīt Bībeli un palaist garām pašu svarīgāko, ka tas ir par Jēzu, ka tas viss ir par Jēzu. Ja mēs varam... Tā, Dievs tēvs. Dievs tēvs, tu nezini? Kas tad? Tu saki visu Bībeli par Jēzu, par Dievu tēvu. Tas ir arī, jā, par, tas ir par Dievu. Viņi ir trīs. Viņi ir trīs vienā, jā. Trīs vienā. Jā, tieši tā. Mēs, jā. Tā ir viņa patīk, vai viņa pa svēto garu arī Bībeli raksta. Jā, tas ir viss par Dievu. Bet tieši par, par šo te glābšanas, par glābšanu, par pestīšanu. Mēs redzam, ka tas ir stāsts, kā Dievs uh, sūta pasaulē mesiju. Uh, mēs, jā, mēs varam izlasīt arī cauri, uh, mēs varam izlasīt pirmo, pirmo nodeļu. Cik mums ir pāns pirmajā nodaļā? 30, jā? Ja? 30. Mēs varam, mm, kā mums sanāk? 5 par 5, 6, 5, 6, 5. 6 pāns. 6 pāns. Mēs varam katrs par 6, o, 5 būs vieglāk. Labi, pa sešiem pantiem mēs varam katrs vienkārši izlasīt pirmo, pirmo nodeļu. Un tad mēs arī iedziļināsimies, sāksim beidzot mēs tiksim pie Bībeles studijas. Tas bija, tas bija liels iesākums, par ko, par ko mēs vispār ejam, kur mēs ejam. Mēs varam izlasīt no pirmā nodaļa. Abi? Punkts, ko Toms sāka, mēs tā uz apli. Mm -hmm. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Tad zeme bija neiztaisīta un tukša, un tums bija pār dziļumiem, un Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem. Un Dievs sacīja, lai top gaisma, gaisma tapa. Un Dievs redzēja gaismu labu veselu, un Dievs šķīra gaismu no tums. Un Dievs nosauca gaismu dienu, un tums nosauca nakts. Un tapa vakars, un tapa rīts vienu dienu. Tad Dievs sacīja, lai to pelda ūdeni vidū, kas atšķir ūdeņus no ūdeņiem. Un Dievs radīja velvi un šķīra ūdeņus, kas zem velves, no ūdeņiem virs velves. Un tā tapa. Un Dievs nosauca vēlvi debesis, un tapa vakars, un tapa rīts otra diena. Tad Dievs sacīja, lai es saplūstu vienkopus ūdeņi, kas zem debesīs, kas ausums taptu redzams. Un tā tapa. Un Dievs nosauca sausumu zeme, bet ūdeņu krājumu nosauca jūras. Un Dievs redzēja to labu esam. Tad Dievs sacīja, lai zeme izdod zāli un augus, kas sēklu nes un augļu kokus, kas augļus nes pēc savas kārtas, <clears throat> kam sēkla sevī virs zemes. Un tā tāpa. Un zeme izdeva zāli un augus, kas savu sēklu nes pēc savas kārtas, un kokus, kas augļus nes, kas, kam sēkla sevī pēc savas kārtas. Un Dievs redzēja to labu esam. Un tāpa lai tas valdītu pār dienu un mazāko, lai tas valdītu pār nakti, kā arī izvairījās. Un Dievs lika tos debesis izplatījumā, lai šīm rāpuļiem, kas rāpo zemes virsū. Pareizi? 26. Mhm. 27. 27. 27. radite ir ķēmēs, nesējām pie Dieva, Dievam, lokam, bet būsim, būsim svērti. Tu saprīsi? Nē, nē, tic, tic, tic. Tik redzi? Tu papratu, vispār tu vari palastīt. 27. Tu vari palastīt. Nē? Tu redzi? Nekad 20. Dzirdi Mārtiņu, viņš nevar viņam roku balstīt. Jā, tagad 27. pāns. Ja? Un Dievs radīja cilvēku pēc sava tēva. Pēc Dieva tēva viņš to radīja. Vīrieti un sievieti viņš radīja. Un Dievs to svētīja un sacīja uz tiem, augļojieties un vairojieties, piepildiet zemi, zemi, zemi un pakļaujiet, pakļaujiet sev to, to un valdiet, valdiet pār zivīm, pār zivīm, jūrā, jūrā un putniem, putniem gaisā, gaisā un katru dzīvi radījumu, Vita, kas rāpo va, zemi. Un Dievs sacīja, redzi, es jums esmu devis visus augus, augļus, kas nes sēklu, kas vien ir, ir zemes virsū, un visus kokus, kas augļus nes, kam sēkla sevī. Tie, lai jums būtu par ēdamu. ēdamu. Bet visiem zemes zvēriem un visiem putniem gaisā un visiem rāpuļiem, kas rāpo pa zemes virsmu, kam dzīvība, es dodu, dodu visu zaļo zāli par barību. Barību. barību jā. Un tā tapa. Un Dievs uzlūkoja visu, ko viņš bija darījis. Un redzi, Tas bija ļoti labs. labs. Un tapa vakars un tapa rīts. Sastāv diena. Jā, jā. Amen. Jā. Mēs īpaši tālāk netiksim pa pirmo pantu, vai ne? Mēs paliksim pirmie, pie pirmā panta, un nākošais mēs uh, arī paņemsim sīkāk pirmo nodaļu. Bet uh, mums arī laiks ir, vai ne? Mums ir deviņi. Mums ir laiks. Visus deviņus gadās. Pusstundu nodaļu. Tev ir, jā. Labi, mēs paņemsim varbūt pirmo pantu. Mēs apsiesimies pirmajā pantā. Mums rakstīts, iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Un uh, tāds teiciens, ja tev ir problēmas ar pirmajiem diviem vārdiem Bībelē, tev būs problēmas ar vispārējo Bībelē. Ja? ja tev ir problēmas ar iesākumā Dievs, tad tev būs grūti arī pieņemt visu pārējo. Bet ja tu ar to pieņem, tad tu varēsi arī, tu varēsi arī pārējo pieņemt. Un šeit Dievs arī neiedziļinās īpaši sīkumos. Ja? Viņš saka, iesākumā es radīju debesis, zemi, viņš, es teicu, lai gaisma top, gaisma tapa. Viņš īpaši neiedziļinās sīkumos. Cilvēki iedziļinās. Ja? Cilvēki grāmatas saraksts par to, kā dzīvība ir radusies. Kaudzēm grāmatu, ja? Dievs vienkārši mums to pasaka divās nodaļās. Un pēc tam viņš aiziet tālāk uz to, kas ir svarīgs. Ja? Es nesaku, ka tas nav svarīgi, bet, bet Dievs neiedziļinās īpaši sīkumos. Un cilvēki vienmēr pastāsta uz, ja, uz mums vienkārši. Tu gribi teikt, ka Dievs vienkārši sasit plaukas un viss radās? Vienkārši, nē, Dievs runāja vārdu un viss radās. Ja, bet cilvēki domā, mēs esam tik jocīgi, ka mēs ticam, ka Dievs vienkārši runāja un, un viss radās. Ebrejiem 11.3. Ebrejiem, Pāvila vēsture ebrejiem, pašās, gandrīz pašās beigās. Vienpadsmitā nodaļa, ticības nodaļa. Trešajā pantā Jo ticībā mēs saprotam, ka pasaule ir radīta Dieva vārda spēkā, ka no neredzamā ir cēlies redzamais. Mēs ticībā ticam, ka Dievs ir radījis pasauli ar vārdu, runājot vārdu. Patiesībā jau viss cilvēks darbojas ticībā. Ja, arī ateists dzīvo no ticības. Ja, ja kurš, kurš ir lidojis ar lidmašīnu, ir lietojis ticību ka tā lidmašīna tev var noturēt gaisā, ja? ka tas pilots zina, ko viņš dara, ka viņš neguļ tur. Ja? Ja kurš, kurš brauc ar dairu motociklu, ja? ir darbojies ticībā. Tā ir zina, ko viņš, ka viņš nu, zina ceļu noteikumus un <laughs> ka viņš, ka viņš, ka viņš mācījās braukt. Ja? Bet visi cilvēki, mēs visi dzīvojam no ticības. Ja, ja tu ej pie ārsta un saki ārstam, ja, atgriez man vaļā, paņem prom visu, kas tur nepiedara, ja, tad kam tur nav jābūt, tu darbojies ticībā. Ja, bet tiklīdz kā mēs lietojam to vārdu, mēs izklausāmies tik reliģiski, vai ne? Mums ir 30 reizes pirmajā nodaļā vien pieminēts vārds Dievs, bez jebkāda centiena pierādīt to, ka Dievs ir. Jo patiesība ir tāda, ka mēs visi zinām, ka Dievs ir. Visi cilvēki īstenībā zina, ka Dievs ir. Tas ir 14. psalms, laikam, jā. Ja? kurā ir teikts, ka um, ģeķis ir teicis savā sirdī, ka dieva nav. Romiešiem viens mēs varam izlasīt. Romiešiem viens nu, uh, no no 19. panta. Romiešiem 1.19. Var izlasīt? Romiešiem cik? Romiešiem 1.19. Mēs varam izlasīt līdz 25. pantam. Visu man lasīt? Jā. Okay. Jo ko par Dievu var zināt, tas viņiem ir atklāts. Dievs pats viņiem to ir atklājis. Kopš, kopš pasaules radīšanas viņa neredzamās īpašības, gan viņa mūžīgais spēks, gan viņa dievišķības skaidrs redzams viņa darbos. Tāpēc viņiem nav atklājis aizbildināties. Jo zinādam Dievu, viņi nav turējuši to godā kā Dievu, un viņam nav pateikušies, bet savos spriedumos krituši nīcības gūstā un savā sirds neprātā iegrimuši tumsā, saudami sevi par gudriem, tiek kļuvuši ģeķi un apmainījuši neiznīcīgā Dieva godību pret iznīcīgam cilvēkam un putniem, lopiem un rākuļiem, līdzīgiem tēlēm. Tāpēc Dievs viņus, viņu sirds kārībās nodies izvirtībai, kurā viņi paši sākuši sagandēt savas miesas Tāpēc, ka viņi dievišķo patiesību apmainījuši pret melēm, sākuši dievināt un pielūgt radīt, atstājot novārtā radītāju, kas ir augstu teicams mūžīgi. Āmen. Mm -hmm. Cilvēki prasa, kā pierāda man, ka Dievs ir, kā tu vari zināt, ka Dievs ir? Mums Pāvils saka, apsies apkārt. Jā, apsies uz radību. Jo to, ko par Dievu, jo to, jo ko par Dievu var zināt, tas viņiem ir atklāts kārtībā? Tad ir vils nakts iekā. Jo to Dievs ir atklājis, ja? Katram cilvēkam. es kaut ko smagi pateicu. to Dievs ir atklājis mums visiem, ja? Ieliec sulu? Nav. Bet es ieliešu. Jā. Cilvēks saka, pierādi, pierādi man, ka Dievs ir. Jā. Mēs ejam runāt ar cilvēkiem uz ielām, un cilvēks saka, nu, pierādi, kur ir tavs Dievs. Jā. Un vienkārši pasties apkārt. Jā. Radība ir pierādījums tam, ka ir radītājs. Tad pastīties uz māju, un tu zini, ka kāds to māju ir cēlis. Tu nedomā, miljoniem gadu laikā tā māja ir sanāca kopā, jā, logiem, durvīm un uzrakstu, nezinu, ozolnieku vidusskolu. Jo tā māja <laughs> neradās vienkārši pati no sevis. Ja mēs diezgan loģiski varam secināt, ka kāds to ir radījis. Tāpat arī, ja tu, nezinu, ja tu ietu pa jūru, gar jūras malu un tu skatītos, ka tur ir smilts tādā viņveidīgi izveidojušies. Ir, ja? Tu varētu secināt, ka viņi to ir, jūra to ir izveidojusi. Bet, ja tu iet tālāk un tu redzētu uzrakstu, Jānis te bija un es maiginu gal galā, Tu varētu secināt, ka diez vai jūra viņu to ir izdarījuši, vai ne? Tas ir loģiski, ka kāds ir informācija, tā ir loģiska informācija, ja? kāds to ir radījis. Vai arī klasisks variants jā, ar pulksteni. Ja, tu ej ar jūru un tu atrod pulksteni. Pacēl pulksteni un skaties, miljoniem gadu laikā šis pulkstenis ir izveidojies. Ja? Sanāca smilts kopā un izveidojās stikls priekšā. Un, un bum, pūkstens, kas tev parāda datumu. Nu, baterija tikai vajag viņam. Bet, <laughs> jā, bet, bet tu diezgan loģiski un, un pareizi vari secināt, ka kāds to ir radījis. Ja? Tas pats piemērs, ko mēs iepriekš Jānis minēja, ja, kad tu paņem grāmatu un sāc lasīt un skaties teikumi grāmatā, tur loģiska informācija. Tu nedomā, ka, nedomā, ka drukātavā eksplozija bija. Ja, ne? ja, kad, zinātnieki nav atraduši nevienu likumu, kas varētu radīt informāciju paši no sevis. Nu, ja mums ir informācija, tas, tas rada parādu uz to, ka kāds ir to radījis, ka kāds uh, gudrāks ir, ir sarakstījis to grāmatu vai radījis pulksteni. Ja? Tāpat arī mēs pasmies uz cilvēku. Cilvēks ir tik sarežģīti veidots. Mums ir kā evolūcija izskaidro, ka cilvēkam tev nevar būt asins vada bez asinīm, ja, un, un visi orgāni darbojas kopā, kurš radās pirmais. Asins vai asins vada, vai plaušs, vai, vai kas, kas izveidojās pirmais, ja. Tas viss ir tik kopā radīts. Arī pasties cilvēku acīm miljoniem gaismas sensoru, kas mums ir, neviena kamera mums nav tāda, kur spētu pat tu, tuvoties cilvēku acī. Tu vari, Pat arī jautājums. Tu vari, jā, pavisam droši secināt, kad, kad kāds to ir radījis. Tas, ko zinātnieki mums grib pateikt, ka mēs esam vienkārši tikai dzīvnieki. Mēs esam radušies no pētiķiem vai no, vai no zivīm. Es nedomāju, ka eh, nu, tāds teorijas izklāsts strādā uz visiem. Nu, piemēram, uz, uz mani personīgi pilnīgi noteikti tas tā nestrādā, jo es vēl pirms nu, pievērsos Dievam, es jau stāstīju, man bija tā, ka nu, es ticu, ka ir, nu kā jau liela daļa nu, nekristieši. Nu, tikai ticu, ka ir, bet neko nedaru, nu, neko nelasu Bībeli un tā. Mm -hmm. Un mani uzrunāja nevis nekāda izpratne par tā, tā kā tu tagad izstāstīji, pilnīgi kategoriski nē, mm -hmm. bet mani uzrunāja tieši kaut kādi atsevišķi gadījumi dzīvē, kad Dievs deva nevis kaut kādu brīnumu, kaut kādu baigo signālu, bet ar manu visu to racionālo saprašanu, tur zinātne, lietas sakārtots, viss kaut kā izskaidrojās. Dievs vienreiz deva kaut kādu tādu, nu, piemēram, cilvēks kaut kādā vienā brīdī sāka runāt kaut ko, kas bija domāts tieši man vienreizēs no, ka okay, tur sākratība, tur viss tās lietas. Tad uh, Dievs deva vēl signālu, vēl signālu, un no to tā varētu sākt nu, par tādu bombardēšanu, un tad jau tas jau palika tā, nu, es arī redzēju, kā tas, es saprotu, ka cilvēks, kas, nu, nu teiksim, netic Dievam, iespējams, ka Dievs kaut kādus tādus signālus dod, bet tie cilvēki, kas ir kaut kādās tur miesiskās kārēs, visā tajā ļaunumā, kad viņš vienkārši varbūt neieraug to, vai arī ierauga tie, kas tā kā grib ieraudzīt. Nu, man tā grūti spriest, bet, bet eh, man personīgi bija tā, ka es vienā brīdī vienkārši nu, sajūtu to nu, svēto garu, ja tā, nu, ja tā var izteikties, skaidri un nepārprotami, un manā dzīvē viss uzreiz mainījās. Tāpēc, ka bija tāda dzīvē momenta, Dienu no dienas Dievs vienkārši deva, nu, nu ne jau signāls, ne jau man tur bija sveces disa vai tur vējš pūta, tad, kad es tur kaut ko, ne jau tā, bet, bet tas, kā kaut kāda, tu satiec cilvēku, viņš par tevi runā to, un tad vēl man, nu, teiksim, man sāk izglītot nedaudz draugi. Nu, kas, teiksim, nu, tur, teiksim, viņš saka, ka, ot, ja tu par kaut kādu lietu lūdz, nu, Dievs sakārto, saliek cilvēkus notikumus, lai tas, nu, tā kā tā aiziet. Un nu, tad, kad tu to izproti, nu, kā Dievs strādā, nu, kā Dievs dara visās lietas, to arī viņi sāk pamanīt. Un mani personīgi, nu, to Leonam es saku, tikai tajā brīdī, kad es, nu, vispār uh, nu, pieņēmu to Dievu esamību, tāpēc, kad viņš deva man to, nu, to, par ko es runāju, tad man, nu, es saku, man var stāstīt, man vispār nav šaubu. Es sevi priecājos par dabu, kādu viņš ir radījis, Kā tas viss var, protams, padomāt, ka kopš brīža, kad viņš rādīja, ka skūjas ir palikušas nedaudz garāks vai nu, kaut ko. Nu, skaidrs, viss nu, vis plus plus mainās. Mhm. Bet to, ka viņš ir radījis, tā apziņa dziļa un uh, patiesa man radās brīdī, kad viņš tā kā, nu, viņš man deva kaut kāds tos signālus. Mhm. Sāk runāt ar mani. Mhm. Un es to svētā gara klātbūtni tā uz sevi ļoti tā nospilt nu, izjūtu. Man liekas, ka tas ir kaut kas tāds, ko es teiksim tagad cilvēkiem stāstu tā, Tas arī uz viņiem tā kaut kā tā baigi strādā. Mhm. Jā. No nu tā. Jā, jā. Visi, visi cilvēki zina par Dievu, jo Bībelē teiks, viņam nav ar ko aizbildināties. Neviens nestāvies Dievu priekšā un neteiks, es nezināju par tevi, ja es nezināju, ka Dievs ir. Jā. Visi mēs zinām. Vai? Visi mēs zinām, ka Dievs ir. Jā. Radība nevar būt bez radītāja. Jā, tas, ka zinātnieki mums cenšas ieskaidrot, ka mēs esam tikai pērtiķi, vai, vai dzīvnieki, ja? tad kāpēc gan neuzvesties kā dzīvniekiem? Ja mēs esam tikai dzīvnieki, ja, tad kur ir morāla? Un, ne? Dzīvnieki netais tiesu un, un, un nezinu, neved cilvēks pie atbildības. Ja? Zinu, man patīk tas, ka kaut kas nezinu, gudrās, jo teicu, ka ja cilvēks ir cēlies no pērta, tad kāpēc pērts nevar celties no cilvēka? Un nu, saproti, cilvēks e, dabiskā izlasē ir bijusi, ja? Man nu, pērt cilvēks. Mm -hmm. No cilvēka atkal nepārtopa pētīt. Miljoniem gadu laikā. Jā, jā, nu, tas vienkārši nedarbojās. Jā. Mums ir tie paši vieni tie paši fakti. Viena tā paša informācija. Zinātnieki ir atraduši zivi, klīns smailē paši augšā atraduši zivi ir. Un mēs visi skatāmies to zivi, un zinātnieks saka, tas ir mans pierādījums, Dieva nav. Jā. Es skatos to zivi, saku, tas ir mans pierādījums, ka Dievs ir. Mēs paši mēs skatāmies uz vienu to pašu zivi un nonākam pie diviem dažādiem secinājumiem. Jā, zinātnieks saka, manējā uzrāpoja augšā. Jā, tev vajag, vajag ticību, lai tās zivs tik augstu uzrāpot. Jā. Un kāpēc tur nav kā, kājas viņai? Jā? Es saku, manējā uzpeldēja, bija liela plūdi plūdi kritās, zivs ieskrūda. Tur jau pavisam vienkārši. Jā. Bet zin, tie visi fakti, tā visa informācija mums visiem ir viena. Bet mēs nonākam pie dažād, diviem dažādiem secinājumiem. Un, ja tas ir tik skaidrs saredzams, tad kāpēc gan cilvēki nepieņem Dievu? Ja viss cilvēks zina par Dievu, tad kāpēc viņi nepieņem to? Un uh, viens no iemesliem mēs lasījām jau Domiešiem viens ir tāpēc, ka viņi apspiež šo patiesību savā netaisnībā. To, ko viņi zina, viņi to apspiež, jo viņi mīl grēku. Jā, Jāņa 3, 19 eh, arī teiks, ka cilvēki mīl tumsu vairāk par gaismu, un tāpēc viņi nenāks pie gaismas, lai viņu darbi netiktu, netiktu atklāti. Jo Dievs ir atklājies, atklājis sevi. Ja Dievs saka, debesis runā par, par um, teic Dievu, ja? runā par Dievu varenību. Mēs visi zinām, ka Dievs ir, bet tāpēc, ka cilvēks mīl grēku, viņš izvēlas dzīvot grēkā. Es arī ticu, kad mēs, kad mēs studēsim Bībeli, kad um, tas uzrunās mūsu dzīves. Salmā, 119. Uh, salmā 119. salmā. 119. Kur labi? Es nezinu, man liekas, mums visiem savādāk. Eh, no Bībelē, Bībelē. Simt, manējā, pagam, manējā tas ir. 581. Man ir 530. Ah, salma man ir, kurš psalms? 119. 9. pants. Kā jauneklis? Jā, es atradāt? Atradāt? Man ir. Ja? 119. salms, 9. pants. 9. Mhm. Kā jauneklis uzturēja savu ceļu šķīstu, kad turēsies pie taviem vārdiem. Ja. Kad Dieva vārds spēja uzrunāt mūsu dzīves, tas burtiski viņš Dieva vārds mainīs to, kā mēs dzīvojam. Tas mainīs to, kā mēs dzīvojam kā mēs domājam, kā mēs dzīvojam, tas mainīs mūsu dzīves. Ja. Un, kad mēs iesim cauri, mēs, mēs tagad tikai iesākām pirmo pantu, bet es ceru, ka mums nākošais mums izdosies paņemt visu pirmo nodaļu. Un nu, mēs ejam cauri, ka tas nav, ka tas, nav tikai par tādu informāciju, ja, bet ka tas ir tiešām tas uzrunā mūsu dzīves, ka tas maina mūsu domāšanu. Ja cilvēki nevēlas pieņemt to atbildi, ko Dievs viņiem dod. Mēs sakām cilvēkiem, Dievs radīja pasauli. Nu, cilvēki, viņiem nepatīk atbildi, viņi iet meklēt citu atbildi kaut kur citur. Es ceru, ka mēs spēsim pieņemt Dieva atbildi, ko Dievs mums dod. Un dažreiz mēs lūdzam, varbūt pat dziedināšanu vai jebkas arī tas būtu. Varbūt tā atbilde, kas nāk no Dieva, ir, nav tāda atbilde, kā mums gribētos. Es ceru, ka mēs varam pieņemt to atbildi, kādu Dievs arī mums dod. Ja? Es ceru, ka ka mēs iesim cauri Bībelē. Ir, ir labi, ka mēs varam iziet cauri Bībelē, bet ir vēl labāk, kad Bībele var iziet cauri mums. Labi? Ah, labi. Kad Bībele iziet cauri mums. Labi, tas bija. Tas bija garš iesākums, bet mēs nākošais ņemsim, iesim pie, pie, pie pirmās nodaļas un Iziesim cauri. Labi? Labi. Mums Jānis var aizlūgt. Ko? Par šo vakaru. Es? Nu, es nevaru. Man valoda grūti. Labi. Aigars. Tu jau redz, ka man nav baigās runāt. Mēģinu labāk tu. Nu. Klaus? <laughs> Nē. Labi. Nē, es jau sākumā vispār nevarēju. Nu, tur es jau tā trendējos. Tagad jau es jau brīvāk. Nu, progresēju. Nu, tā, ka baigas es tāds vēl neesmu. Labi, būksim. Lai lēnu gājies. Tās paldies, ka mēs varējām lasīt jau vārdu šodien. Paldies, ka mēs varējām būt sadraudzībā. Šajā nedēļas vidū, kungs, kad ir tik daudz apkārt mums ļauna un tums, kungs, ka mēs varam nākt kopā un, un vienkārši nākt un būt ar tevi, kungs. Jo, kā tu esi teicis, kur divi vai trīs ir tavā vārdā sapulcējušies, tu tur esi viņu vidū. Kungs, paldies, ka Tu esi tagad mūsu vidū, kungs. Palīdz mums neaizmirst to, ka Tu esi šeit un, un Tu mūs redzi, Tu esi kopā ar mums. Un es lūdzu, ka Tu svētītu arī mūsu māju ceļu, pasargā mūs, ka mēs dodamies mājās. Kungs, svētī arī šo atlikušo nedēļu. Mēs Tev pateicamies. Kungs, par visu, ko Tu esi darījis mūsu dzīvēs. Lūdzu, kad Tavs vārds mainīt mūsu dzīves. Mums, kad mēs varam staigāt ar Tevi un palikt Tavā vārdā un būt par Taviem mācekļiem. Es to lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Amen. Labi. Mums ir... Tā? Es nevaru mācīt, es varu mācīt vārdu.